أنا سمع الإمام محمد رحمه الله المحبة الثالثة طبيعية محبة يا أين يتات طبيعية نما بنزي يكي مومبيلي وهي محبة المال والولد نايو نما بنزي يكي يبند مالي نكو بند وتوتو إذا لم تشغل عن طاعة الله ikiwa mapenzi hayo hayatoshughulisha kutokamana na taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala maana mapenzi yako kwa watoto mapenzi yako kuipenda mali visikushughulishe hivyo kiasi kwamba ukapitwa na swala kwa sababu ya mwanao aliyembeba mwanao anakupelekesha au mali yako unauza mpaka taa zinakupita walam tu'in ala maharimillah na zikiwa hizo mali na hawa watoto hawasaidii kunako kuyafanya yale aliyoyaharamisha Allah hazina msaada wa wewe kuyafanya mambo ya haramu hayakusukumi hayo wewe kuyafanya ya haramu fahiya mubaha basi mapenzi hayo ni mapenzi mubaha halali halali hakuna ubaya kumpenda mtoto wako kupenda mali zako mwenyewe لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون msipumbazwe la tulhikum amwalukum msipumbazwe mali zenu zikawa ni upumbao wenu upumbao upumbao sio upumbavu upumbao umepumbaa eh zimekuwa ni katika malhiyat zinakuzubaisha unakakaa tu wafurahi unaangalia unachika eh malhiyo katika malhiyat msipumbazwe na mali zenu na watoto wenu mkashindwa au mkasahau au mkaacha kumdhukuru Allah na yeyote atakayefanya hayo basi anaingia katika waliokula hasara faulaika humul khasirun anasema al-Imam al-Fawzan حفظه الله تعالى وبارك الله فيه أنا سمع الثالثة محبة طبيعية aina ya tatu ni mapenzi ya kikawaida ya kimaumbile ai matbu'un 'alayha al-insan mwanadamu ameumbiwa nayo matbu'un 'alayha al-insan mwanadamu ameumbwa nayo ومفطور عليها ومعنى موجة مفطور عليها أي مخلوق ameumbwa juu yake kaumbwa nayo yuhibbu linsanu aqaribahu kikawaida na kimaumbile kwamba mtu anawapenda jamaa zake wa karibu anawapenda jamaa zake wa karibu anampenda baba yake anampenda mama yake anampenda mama yake mkubwa anampenda mama yake mdogo kikawaida iko hivyo ni jambo la kimaumbile yuhibbu auladah anawapenda watoto wake mapenzi yamewekewa hayo ya kimaumbile kuwapenda watoto yuhibbu asdiqaahu anawapenda marafiki zake yuhibbu man ahsana ilayhi anampenda kila atakayemtendea wema anampenda maumbile wanasema jubilatin nufus zimeumbwa nafsi ala mahabbati man ahsana ilaiha kumpenda atakaye ifanyia wema hiyo nafsi amjua hamjui nafsi imeumbwa hivyo tahadu tahabu pia nini zawadi mtapendana eh, unampenda ni kuzawadia unampenda amekupa chochote kicho unampenda hadhihi mahabbatun tabi'iyya haya ni mapenzi ya kimaumbile la yuakhadhu alaiha al-insan hachukuliwi binadamu kiadhabu kwa kuwa na aina hii ya mapenzi hachukuliwi kiadhabu wala kilawama isipokuwa katika mazingira fulani illa idha qaddamaha ala mahabbati llahi wa rasulih isipokuwa atalaumiwa na atachukuliwa kiadhabu pale ambapo mapenzi haya atayatanguliza ala mahabbati llahi juu ya mapenzi ya kumpenda Allah wa rasulihi na mtume wake Allah na mtume wake an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma hawezi kuipata tamu ya imani na ladha ya imani ila yule ambaye atakuwa anampenda Allah na mtume wake zaidi ya wasiokuwa wawili hao na ile siku Umar ibn Khattab رضي الله عنه أمينكسان نمتب محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر الحال امتومي كما تمكن وعمر ونتنبيع امتومي كم شك عمر ونتنبيع راح اليوجي امكن واقومي كما تنبون امتومي صلى الله عليه وسلم راح سراح jalia kama mkono wako umekamatwa na waziri alafu na mpita na mheshimiwa waziri wajisikia vipi wapita mitaani waziri mshika mkono unajisikia vipi eh waji wajifaharisha wapandisha vibega juu mtembea waziri huenda akawa waziri muongo mkubwa kama yeye hakuna lakini kakamatwa mkono na bwana mtume Muhammad mtukufu wa daraja basi kwa furaha yake akatokwa na maneno Umar kwa ile furaha kama mtume amenikamata tunatembea akamwambia wallahi ya rasulullah la anta ahabu ilayya min kulli shay illa min nafsi wallahi ya rasulullah wewe kwangu unapendeza zaidi kuliko chochote isipokuwa nafsi yangu. Basi lakini sijui nani nani, hakuna ambaye kwamba iko juu yako, hakuna ila tu nafsi yangu. Maana nafsi yangu kwanza, kisha nakupenda wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bado bado bado, Umar, bado Umar hawezi akawa ni muumini mkamilifu wa imani mmoja wenu mpaka mimi niwe napendeza zaidi kwake yeye kuliko wazazi wake, kuliko watoto wake, kuliko mali zake, kuliko watu wote. Mimi kwanza. Akakaa akasema, sasa hivi ya Rasulullah, wewe unapendeza zaidi kwangu kuliko hata nafsi yangu. mtume akamwambia alana ya Umar sasa hivi ewe Umar Yaani umesema maneno ya sawa sawa umesibu Umar sasa hivi umepatia ewe Umar mimi zaidi ya nafsi yako aya inasemaje ile aya An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim nabii ni awla, ana haqi zaidi nafasi yake iko juu kwa waumini kulikoni nafsi zao, kulikoni nafsi zao. Kwa maana ili ikihitajika abakie hai mtume, wewe ufe, wewe kufa, abaki mtume Muhammad Muhammad, unacheka unacheka nini? Maana yake nini? Kicheko chako unakusudia nini? Umefurahi nini? Yani kufa ظاهر نعم أنا سمع هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا قدمها على محبة الله ورسوله كما صحابة حوكوا وكتنقلز على يوت بل يمتن محمد صلى الله عليه وسلم ولكوا وقتاري حتى قوة جمازا وجل يمتن محمد صلى الله عليه وسلم Abdullahi mtoto wa Abdullahi bin Ubay bin Saluli alikuwa tayari kwenda kumkata shingo babake Abdullahi mtoto wa Abdullahi bin Ubay bin Salul sahaba mzuri kabisa baba yake ni kiongozi watu wanafiki anamuona mtume sala salam anakunywa maji ya rasulullah nibakishie hayo maji nikampe baba yangu yani ni fadhila inaitwa fadhila fadhila fadhilatu nabi mabaki ya maji ya mtume Muhammad nibakishie huenda akanywa haya maji ikawa ni sababu ya kupona maradhi yake ya moyo baba yake ana maradhi ya moyo ana unafiki na haya maji yameguswa na kinywa kitukufu cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba walikuwa wanatafuta baraka kupitia vitu kama hivi mpaka ile siku mtume sala salam anakunywa maji anakunywa sharab sharab katika lugha ya Kiarabu sharab ikisemwa hivyo ni maziwa yaliyochanganywa kwa anakunywa kulia kwake yuko Abdullah ibn Abbas kushoto kwake kuna watu wazima anamwambia yule ghulam ya ghulam ukiniidhinisha badala ya kuchukua wewe hii ukiniidhinisha niwape hawa watu wazima kwanza wanywe anaomba idhini bwana mtume sallallahu kwa sababu haki ni aliyekuwa kuliani kwake kuliani kwake kuna mtoto mdogo dini nasema watu wakubwa wanapewa kipaumbele kabir kabir mtangulize mkubwa mtangulize mkubwa lakini kulia iko iko ghulam riwaya tunasema ni ibn Abbas akasema hapana ya rasulullah hapana ingekuwa kanywa mwingine labda ningeruhusu lakini nataka pale ulipoweka wewe kinywa chako niweke kinywa changu papo hapo kabla watu wengine hawajaweka vinywa vyao ataka nini ibn Abbas baraka kwamba mdomo wake umekaa mahala alipoweka mtume mdomo wake sallallahu alaihi wasallam dhahiri kwa walikuwa wakitafuta baraka vitu kama hivi kwa hiyo akamuomba ibn Abdullah ibn Ubay bin Salul apewe fadhila mtume akampa fadhila akaenda nayo yale maji mpaka kwa baba yake kiongozi ni rais wa wanafiki rais aitwa raisul munafiqin au rasul munafiqin maji haya nimekuletea unywe ni mabaki ya maji ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunywa baba yangu huenda ikakuondoka hali uliyokuwa nayo maanake mpaka mtoto anamjua babake akamwambia mwanangu si mabaki ya mkojo mkojo wa mama yako nikanywa niletea maji ya mtume Muhammad ingekuwa ni mabaki ya mkojo wa mama wako ningeyanywa akaghadhibika yule kijana radhiallahu anhu akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akimwomba ruhusa ni ruhusu nikakate shingo yake sababu jambo hili lazima litoke kauli kutoka kwa mkubwa wetu akamwambia hapana hapana muombee dua endelea kumtendea wema. Mtume hana intikamu hana kisasi alayhi salatu wassalam. Mtume wetu hana kisasi, kwa maana angekuwa mtu mwingine angesemaje? Mwanawe mwenyewe kwanza kanijia, alafu jamaa kamtukana, alafu mwanawe mwenyewe kaja. Sio kama mtoto wa nani yake, ah, mwanawe mwenyewe damu yake yani naomba ruhusa wewe mbona unachelewa hadi muda huu ndio tushamaliza jambo letu kata kingo mm -mm. muombe dua endelea kumtendea wema mzazi wako dini ya Kiislamu mtume hana intiqam halipizi kwa kuwa kafanya yeye anakuwa mkali ikichezewa dini na hivi ndivyo inavyotakiwa hata mashekhe maduati wawe, asiwe na kitu kisa kasemwa kisa nini, akajenga kijichuki fulani, huyu atankoma, akipita kwenye anga zangu atankoma, nitamfanyia unyama una unyambisi. Ah. Mtume SAW yule mwanamke wa kisahaba radhiallahu anha kule makaburini alipomwambia wewe mama ittaqillaha muogope Allah wasbiri kuwa na subra ile mwanamke akamwambiaje ilaika anni niondokee ilaika anni manake niondokee fa innaka lam tusab bi musibati hujapatwa na msiba wangu wewe wajisemea tu ndio maana yake mtume akanyamaza kimya akaondoka zake alayhi salatu wasalam kwa hiyo Allah anapomsifu anapomsifu mtume wake wa innaka la ala khuluqin adhim angalia vitu kama hivi wewe Muhammad uko juu ya tabia tukufu uko juu umepea watu akamwambia yule mama ha wewe unamjua yule mwambia maneno yale yule si mtume ala eh mtume yule akakimbia yule mama mpaka nyumbani kwa mtume kwenda kuomba radhi. Anasema hakukuta kwamba kuna walinzi nyumbani kwake. Akafika kwa mtume sala sallam, akamwambia Rasulullah, lam aarifka, sikukujua. Nimesema yale maneno, lakini sikujua namwambia nani. Maana yake nisamehe mtume akamwambia innama sabru inda sadamati lula au inda awali sadama subra yenye malipo ni ile ambayo itaonekana pale unapogongwa na tukio pap unaangaliwa pale pale pap ndugu yetu Abu Aiman aliunguliwa sokoni kule. Bila shaka alipopatwa na taarifa kwamba soko la Kariakoo limeungua na bidhaa zake nyingi pale zimeteketea, anajua yeye yule pale, Allah ampe badali ya kheri, amfungulie milango yake. Anajua alichokia Allah kamtahini. Sisemi kwamba alisubiri, yani yeye atakumbuka alisema nini, alifanya nini Kwa hiyo pap, halo, eh, ustadhi, soko limeungua, na yeye anajua ana pesa zake pale, ana mali zake. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Haya ni maneno ya mtu ameyazungumza pale mwanzo tu alipogongwa na tukio pale pale halo eh boss gari limependuka basi lako limeingia mtoni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha mko salama lakini hamjambo mko salama vipi dereva vipi abiria yanakuja baadaye hii ndio subra yenye malipo sio kwamba ushaanza kuzungumza yasiyofaa yasiyomridhi Mola umeshagomba we umeshatukana umeshawapa uzembe uzembe nyinyi kadha kumbavu wakubwa eh presha ishakukaba mara umelazwa wapepewa siku ya pili waamka wazinduka kwa hospitali watu wanakuja kukusalimia lakini ah, alhamdulillah kazi ya Mola ulisema wapi haya maneno lini wakati gani subra ya kweli yenye malipo makubwa ni ile ambayo kwamba pale unapogongwa na jambo unapopatwa na tukio ikaonekana pale subra yako alafu hakumwambia chochote yule mwanamke zaidi ya maneno yale yani kuhusu kwamba wewe uliniambia hivi mtume hakugusia hilo jambo wala hakulitaja kapuuzia la nihusu mimi binafsi si kitu dawa iende dhahiri eh kwa hiyo ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul mtume akamwambia swalla sallam muombe dua mzazi wako naendelea kumtendea wema kwa nini amekuja kuomba ruhusa ya kwenda kumkata shingo manake mapenzi yake Abdullah kwa rasuli na baba yake mapenzi yake yametafawaq yako juu yamemvuka baba yake mapenzi yake yamekwenda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika Muhammad ibn Maslama na Abu Naila kuna mtu alikuwa akitunga mashairi anamtukana mtume Muhammad sallallahu hija anamfanyia hija anamfanyia hija bwana mtume Muhammad kwa mashairi anaitwa Ka'ab ibn al-Ashraf anatunga mashairi anawazungumzia wanawake wa Kiislamu kwa wakashifu yushabbibu binisa'il mu'minin mtume akasimama tu sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, nani atakayekwenda kuniondoshea Muhammad uh, Kaabu ibn al-Ash'ar amemuudhi Allah, amemuudhi mtume wake. Kauli moja tu, man li Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu adha Allah wa rasulahu. Ka'b ibn al-Ashraf amemuudhi Allah na mtume wake. Nani atakuwa dhidi yake Ka'b? akasimama Muhammad ibn Maslama mtoto wa dada yake Ka'b ibn al-Ashraf manake ni mjomba wake mimi ya Rasulullah mpaka mwisho wa kisa na alikwenda kumuua Rasul asiudhike asiudhiwe mtume ni al-khatul ahmar mstari mwekundu haifai kufika ustari huu haya waliyafanya masahaba kivitendo dhahiri eh? haya illa idha qaddamaha ala mahabbati ala mahabbati Allah wa rasulih isipokuwa kama mapenzi yake hayo ya kimaumbile yatakuwa hayafai atakapoyatanguliza juu ya mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammadin صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه حينئذ يأثم kwani yeye wakati huo atakuwa anapata madhambi kwa kutanguliza mapenzi ya kimaumbile ya kuwapenda wengine zaidi ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam anasema Allah katika Qur'an katika surati Tauba aya 24 anasema kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum sema ewe Muhammad anabainisha hapa Allah kwenye hii aya kwamba mapenzi ya kumpenda Allah na mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu yatangulie wajibu hakuna khiari wajibu yatangulie juu ya mapenzi ya kumpenda yeyote na kitu, na kitu chochote in kana abaukum kama itakuwa baba zenu na mfano wa baba wanasema ilmi ni mama pia wameingia hapo wazazi hao wa abnaukum na watoto wenu wake na wa kiume wa ikhwanukum na ndugu zenu katika nasaba na ujamaa wa azwajukum na wake zenu wa ashiratukum na jamaa zenu wa karibu wote kwa ujumla wa amwalu niqtaraftumuha na zile mali ambazo mmezichuma mlipata tabu katika kuzitafuta na kuzipata wa tijaratun takhshawna kasadaha na biashara ile ambayo mnachelea nyinyi na mnahofia kasadaha kule kupungua kwake au kuharibika kwake wa masakinu na makazi mnayoyaridhia na kuyapenda kwa uzuri wake na kwa manakshi yake na kwamba makazi yenu hayo yameafikiana na matamanio yenu vikiwa vitu hivi ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi vinapendeza zaidi kwenu nyinyi kuliko mnavyompenda Allah na mtume wake wa jihadin fi sabilihi na kushiriki jihadi katika njia yake naam fatarabbasu ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi maneno yote haya yametambuliwa na shart in in in in jawabu lake fa antum fasaka basi nyinyi ni watu mafasiki mkiwa hivyo nyinyi ni watu mafasiki hivyo basi fatarabbasu subirini ngojeeni yale ambayo yatakuvaeni katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala hata yaati Allah biamrihi mpaka pale Allah atakapolileta jambo lake linapokuja jambo lake Allah linapokuja jambo lake la maradda la ha? hakuna cha kulirudisha jambo lake wallahu la yahdi alqauma alfasiqina umeona kwamba wale ni mafasik aya imehitimisha wallahu la yahdi alqauma alfasiqina na Allah hawaongoi watu mafasiki waliotoka katika taa zake wanaotanguliza mapenzi ya vingine dhidi ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala hawa ni watu mafasik anasema al al-Fawzan حفظه الله فإذا قدم محبة هذه الأشياء ikitokea huyu mtu muislamu huyu ametanguliza mapenzi ya vitu hivi na vinginevyo alama yuhibbuhu Allah wa rasuluhu juu ya vile ambavyo anavipenda Allah na mtume wake fa innahu mutawaadun bihadha alwaid mtu yeye huyo aa, amekemewa kwa makemeo haya anasema rahimahullah والمحبة الرابعة نمحبة أين ين حب أهل التوحيد نكوى بين وتوحيد وبغض أهل الشرك نقوى نقوتكية وشركنا وهي أوثق عرى الإيمان نجم وهيلي أوثق عرى الإيمان نكذبيتي ككوبا زيدي كنتذبيتي إيماني وأعظم ما يعبد به واعظم ما يعبد به العبد ربه ناني كبوا امبالو قالو مجا اتكوا امموعود مولا وك الامام الفوزان المحبه الرابعه محبه اين ين محبه اولياء الله كوapenda موالي والله وبغض اعداء الله نكواچكيا معادوي والله فهذه هي الموالاه في الله والمعاداه في الله هكو ديكو كنصريانا kusaidiana kupendana kwa ajili ya Allah wal muadatu fillah na kufanyiana uadui na chuki na bughdha kwa ajili ya Allah fayuhibbu ahla tawhid awapende watu wa tauhid ويبغض أهل الشرك أو تكيه وشركنا هذا ura عرى الإيمان عرى وينجو أنه عروة عروة فقد استمسك بالعروة الوثقى amekishikilia kishiko kilichokuwa madhubuti, ni ukda, bindo. Amefunga bindo, ni bindo madhubuti. Na bindo madhubuti hapa hukusudiwa ni itikadi zinazowafunga watu na dini yao. Hana dini asiyokuwa na aqida, twatofautiana nao kwenye aqida na itikadi kwa hiyo authaqu ura al-iman, kidhibiti kikubwa kabisa chenye nguvu zaidi katika imani, alhubbu fillahi walbughdhu fillah. Wa hadha huwa alhubbu fillahi walbughdhu fillah, na huku ndiko hii ndiyo maana ya kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Kidhibiti chenye nguvu zaidi chenye kumthibitisha zaidi mja na imani yake alhubbu fillah walbughdhu fillah kupenda kwa ajili ya Allah kuchukia kwa ajili ya Allah Al, jambo hili Allah analipenda yeye analipenda basi mimi niko tayari nalo jambo hili lamchukiza Allah eh basi mimi silitaki tumeliona vizuri hadha huwa huwa alwala walbara huu ndio msingi wa alwala walbara ambao umekosekana kwa kiasi kikubwa kabisa unampenda mtu kwa kadiri ya imani yake na unamchukia mtu kwa kadiri ya maasi yake akitoka kwenye imani akaenda kwenye kufru unamchukia akitoka kwenye kufru akirudi kwenye imani unampenda na huambiwi wewe unabadilika wewe uko vile vile anabadilika yeye na vitendo vyake ili nikupende kuwa hapa ili nisikupende kuwa pale nitakupenda kwa kuwa utapendwa na Allah na mtume wake kwa utakayoyafanya, na kuchukia kwa sababu unayoyafanya inamchukiza Allah na mtume wake. Mimi niko kwenye upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, nampenda Allah, navipenda anavyovipenda Allah, na nampenda Allah, nachukia anavyovichukia Allah. Eh, viwe ni vitu, wawe ni watu, sijali nani wangu, sijali ukifanya jambo la mchukiza Allah, sijali sijali wewe ni nani yangu ukifanya jambo la mpendeza Allah na kupenda sikujali wewe umetoka wapi sijali muda wa kuwa wewe ni muslim na mimi muslim na kupenda kwa uislamu uliokuwa nao sijali tofauti yako wewe na mimi ya kilugha wala ya kisehemu ukanda wa kadhalika ya akhi في الهند أو في المغرب أنت مني أنا منك أنت بي لا تسل عن عنصري وعن نسبي إنه الإسلام أب أمي وأبي أبي الإسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم سمع هذا هو الولاء والبراء وهذا من أصعب الأمور على الإنسان صدق حفظه الله na jambo hili شيخ من أصعب الأمور الأمور ni miongoni mwa mambo yenye yenye tabu mno magumu sana ala linsani kwa binadamu kwamba awe yuko tayari kuachana na jamaa zake kwa sababu ya dini min as'abi lumur kwamba baba yake eh, ndiye mpiga ngoma mkuu wa kijiji chao baba mama yake mkubwa ndiye mganga kwenye kijiji chao min as'abi lumuri ala linsani wako wanaosema ah, damu nzito kuliko maji huyo kaenda na maji huyo anasema kwamba damu nzito kuliko ni maji kaenda na maji maana yake damu nzito kuliko maji mimi na huyu tunafungamanishwa na mafungamano ya kina saba damu yangu huyu kwa hiyo awe awe awe vipi mimi niko naye damu nzito kuliko maji haya sio maji yamemwagika hii damu damu huyu ni mjomba huyu mimi niko naye kwa kufa na kuzikana sijali min as'abil umuri ala al-insan lakini aliyaweza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyaweza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wako waliofarikiana na wake zao wamebaki kwenye ukafiri wao wakaenda kwenye imani na hawakujali wako waliotengana na watoto wao wako waliotengana na baba zao ha? ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة كل أمة أنا أمين واو نا أمين وأمه أبو عبيدة أنا سبب هذا ما نلهم تبع محمد صلى الله عليه وسلم أنا anamzungumzia Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah aliyemuua baba yake wa kumzaa kwenye vita vya Badr mpaka wakasema baadhi yao kwamba miongoni mwa sababu nuzul ya ile aya la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir zimetajwa sababu nuzuli tatu katika hizo ni Abu Ubaida la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir Muhammad huwezi ukawapata watu wanaomwamini Allah imani ya kweli na wakaiamini siku ya mwisho yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu wakawa wana mapenzi wanawapenda na kuwatetea na kuwanusuru wale wanaompiga vita Allah na mtume wake hata kama watakuwa ni jamaa zao wa karibu hata kama watakuwa ni baba zao au watoto wao au au ndugu zao ulaika kataba fi qulubihim aliman wa ayyadahum bi biruhin min kama huyu ni Abu Ubaida kamuua baba yake hii nini au thaqura aliman kidhibiti kikubwa chenye nguvu أكثرها قوة عند الله وثباتا الحب في الله والبغض في الله أبو عبيدة يكوك جيش إلى الرحمن بباياك يكوك جيش إلى الشيطان شتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغر بن حاتم كم الحب في الله والبغض في الله wale wanawake wame muhajirati wameacha waume zao kule ha idha jaaka almu'minat yubayi'nak ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك fi ma'ruf فبايعهن wastaghfir lahunna Allah ikaja kule mbele eh bi'iswa milka wafiri msiwarudishe hawa ukafirini hawa hata kama walikuwa na waume zao mshakatika hiyo لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن msiwarudishe هاو wanawake مهاجرات وما makafiri kwa هاو ما makafiri واو la hunna hillun lahum hawa wanawake si halali tena kwa wale wanaume wale na walahum yahilluna lahum na wala wale wanaume wale hawawi tena halali kwa hawa wanawake wa Kiislamu fatwa za ahlul ilm kaslimu mwanamke mume wake amegoma yafanywaje wanasema anapewa muda kidogo asiondoke anapewa muda kidogo aendelee kumnasihi mpaka akikata tamaa kwamba huyu hapana, basi khalas, jambo limekwisha. Alhubbu fillah walbughdhu fillah, wamewaacha waume zao Maka wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili walilifanya masahaba kwa kiasi kikubwa sana. Mifano iko mingi kwenye masala haya. فإن كان يحب أهل التوحيد ويواليهم إكوا نوفل وتوى توحيد ويواليهم نعنى فنية الموالاة كتك الموالاة هنا النصرة ونصور وصيدية وسقوتي وبيندا موالاة ويبغض أهل الشرك نعنى وتكية وتوى شرك ويعاديهم نعنى فنية معاداة wanawachukia, hana mapenzi nao, hawajali, hawathamini. Fahadhihi alamatu limani rasikh, hii ndiyo alama ya imani iliyo imara. Hii ni alama ya imani iliyo imara, iliyokita. Wameitwa wanawazuoni arrasikhuna fil ilm, wabobezi waliobobea, rasikhuna fil ilm